Առողջությունը երջանկության գրավական։ Հանրայինի եթերում Լիրա Ղալայանի Սպեղանի հաղորդաշարն է։ Եթերում Սպեղանի հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Ռադիոլուսող բարեկամներ, այսօր խոսելու ենք ամենատարածված գինեկոլոգիական խնդիրների եւ լիարժեք չբուժվելու դեպքում առաջացած բարդությունների մասին։ յուրաքանչյուր կին տարին ամենակիչը մեկ անգամ պետք է այցելի գինեկոլոգի։ Սա նվազագույն պարտադիր պայմանն է կնոջ առողջությունը պահպանելու եւ հնարավոր բարդացումները կանխելու համար։ Հատկապես, որ ժամանակակից ապրելակերպը ռիսկի բազմաթիվ գործոններ է ստեղծում կնոջ առողջության համար, անդրադառնալով նաեւ անպտղության դեպքերի աճի վրա։ Առհասարակ գինեկոլոգիական խնդիրների 60-ից 70%-ը բաժին է ընկնում բորբոքային հիվանդություններին, կապված ժամանակակից կյանքի ռիթմի, էկոլոգիայի, սննդակարգի, օրգանիզմի դիմադրողականության անկման, միգրացիա ինտեգրացիոն գործընթացների ակտիվացման եւ սեռավարակների տարածվածության հետ։ Իմ հյուրը Շենգավիթ բժշկական կենտրոնի մանկաբարձ գինեկոլոգ Էմա Հարությունյանն է։ Բժշկուհի նախ որոնք են ամենատարածված գինեկոլոգիական խնդիրները եւ ինչ բարդությունների մասին է խոսքը լիարժեք չբուժվելու պարագայում։ Բարև ձեզ, նախ եւ առաջ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել հրավերի համար։ Շատ դիպուկ նշեցիք ներկայումս գինեկոլոգիական հիվանդությունների շարքում բավական մեծ տոկոս են կազմում բորբոքային հիվանդությունները։ Բացի բորբոքային հիվանդություններից լայն տարածում ունեն նաև դաշտանային ցիկլի խանգարումները, անպտղությունը, սեռական օրգանների բարորակ եւ չարորակ գոյացությունները, արգանդի վզիկի քաղցկեղը, էնդոմետրիոզը եւ այսպես շարքը կարելի է շարունակել։ Այդ իսկ պատճառով խորհուրդ եմ տալիս ժամանակին դիմել բժշկի եւ կանխարգելել բազմաթիվ հիվանդությունների առաջացումը, կանխարգելել ավելի հեշտ է, քան բուժելը։ Բարդությունները կարող են լինել խիստ տարբեր եւ լինում են դեպքեր, երբ հենց բարդության ի հայտ գալն է կնոջը ստիպում դիմել գինեկոլոգի։ Օրինակ, սեռական ճանապարհով փոխանցվող ինֆեկցիաներից կարող եմ նշել խլամիդիան, երբ կինը որպես այդպիսի սպეციფიկ գանգատ բորբոքմանը բնորոշ հնարավոր է չունենա եւ անպտղության կապակցությամբ դիմելով կլինիկա կատարում ենք անհրաժեշտ կլինիկո-լաբորատոր հետազոտությունները եւ ընթացքում հայտնաբերում ենք արգանդափողերի անանցանելիություն, որի պատճառը հենց խլամիդիան է, որը բավականին ուշ հայտնաբերվեց վերելով փողերի անանցանելիության։ Խոսենք հեշտոցային արտադրության գույների մասին։ Ինչ կարող են դրանք նշանակել։ Շատ բարի։ Նորմայում կինը իր կյանքի տարբեր փուլերում դեռևս սկսած նորածների շրջանից ունենում է հեշտոցային արտադրություն։ Ռեպրոդուկտիվ շրջանի կինը օրական ունենում է մոտավորապես 4 մլ արտադրություն, որը սպիտակավուն է, թափանցիկ, անհոտ է, չի ուղեկցվում քորով, այրոցով, դիսկոմֆորտի երևույթ չի առաջացնում կնոջ մոտ։ Սակայն այս արտադրության բնույթը դաշտանային ցիկլի փուլերից կախված կարող է փոփոխվել, ինչպես նաև կարող է փոփոխմանը նպաստել հղիությունը կամ օրինակ, եթե կինը օգտագործում է կոնտրացեպտիվներ։ Եթե հեշտոցային արտադրությունն ուղեկցվում է քորով, այրոցով, հոտի, գույնի, քանակի փոփոխությամբ, անպայման հարկավոր է դիմել բժշկի։ Գույներով կարելի է ենթադրել այս կամ այն պաթոլոգիայի մասին։ Օրինակ, եթե նորմային բնորոշ է թափանցիկ արտադրությունը, ապա եթե սպիտակ լորանման արտադրություն է տեսնում կինը, սա կարող է հուշել կանդիդոզի, այսինքն սնկային ախտահարման մասին։ Բակտերիալ վագինոզի պարագայում կունենանք մոխրագույն, դեղնավուն, տհաճ, ձկան հոտով արտադրություն Կանաչա դեղնագունը առավելապես բնորոշ է սեռական ճանապարհով փոխանցվող ինֆեկցիաներից տրիխոմոնադին։ Դաշտանային ցիկլի կեսերին կարող է ունենալ կինը արյունային արտադրություն, որը կարող է ունենալ մուգ քսվող, ինչը կարող է կապվածնել ինչպես օվուլյացիայի, այնպես էլ էնդոմետրիումի հիպերպլազիայի, օրինակ էնդոմետրիումի պոլիպի հետ։ Իսկ էնդոմետրիոզին բնորոշ է դաշտանից սկսելուց մի քանի օր առաջ քսվող մուգ արյունային արտադրությունը, որը կարող է լինել նաև դաշտանի ավարտից հետո։ Այսինքն տարբերակները բազմազան են հեշտոցային արտադրության եւ հետեւապես պետք է պարտադիր կերպով անհանգստության պարագայում քսուկ հանձնել եւ սպეციფიկ կոնկրետ բուժում նշանակել, որպեսզի մնացորդային երևույթներ չունենանք եւ քրոնիկական process-ի չվերածվի հեշտ բուժվող խնդիրը։ Բժշկուհի, ինչ հղիություն պլանավորելը, ինչ պետք է անի կինը։ Հղիություն պլանավորելը այս շատ ակտուալ հիմա խնդիր է, Նախկինում հղին հղիանալուց հետո էր գնում գինեկոլոգի, իսկ այժմ մոտեցումները փոքրինչ փոխվել են։ Երեխա ունենալը կնոջ եւ տղամարդու կարևորագույն պատասխանատու որոշումն է, Ոստի հղիություն պլանավորելուց ինչպես կինը, այնպես էլ տղամարդը պետք է եւ հոգեպես, եւ ֆիզիկապես պատրաստվեն։ Հղիության պլանավորումը ինչ է ներառում եւ երբ պետք է սկսել։ Սկսում ենք ուրեմն հղիությունը պլանավորել ենթադրվող բեռնավորումից 3-ից 4 ամիս առաջ։ Առաջին հերթին պետք է հրաժարվել վնասակար սովորություններից։ Օրինակ՝ ծխախոտ, թմրանյութեր, ալկոհոլ, սակայն այս պարագայում ինչպես կինը, այնպես էլ տղամարդը պետք է հրաժարվի վերոհիշյալ վնասակար սովորություններից։ Երկրորդ քայլը պետք է սնվել առողջ։ Առողջ սննդակարգը ներառում է սպիտակուց, ճարպ, ածխաջուր հավասար չափաբաժնի նորմալ հաշվեկշիռ։ Այսինքն պետք է եւ սնունդը ներառի սպիտակուց, եւ ճարպեր, եւ ածխաջրեր։ Այս պարագայում մեզ կօգնի սննդային բուրգ ասվածը, բուրգի ստորին հատվածում գտնվող մթերքները խորհուրդ է տրվում օգտագործել ամենից հաճախ, իսկ ամենավերևին, այսինքն դեպի գագաթ մոտեցող հատվածներին մթերքները ավելի սահմանափակ օգտագործել, սակայն չբացառելով այն, քանի որ այդ բուրգի գագաթին գտնվող սննդամթերքն ենք ամենից շատ սիրում, օրինակ ես։ Օրինակ ներքևի ստորին հատվածում գտնվող սննդի թվին են պատկանում բարդ ասպաջերը, այսինքն հացա հատ, կեղեն, կարտոֆիլ, բրինձ, վարսակ, որոնք էներգիայի հզոր աղբյուր են հանդիսանում։ Հաջորդ կարևոր մթերքների թվին են պատկանում մրգերը, բանջարեղենը, որոնք ինչքան բազմազան են, այդքան ավելի լավ։ Երրորդ տեղը սպիտակուցներն են, որոնց աղբյուր է հզոր հանդիսանում միսը, ձուն, կատնամթերքը, կեֆիր, յոգուրտ, իսկ սահմանափակ մթերքները դրանք հիմնականում ճարպեր պարունակող սննդամթերքն են, ինչպես նաև քաղցրավենիքները, որոնք ցածր աստղաջրերն են եւ որոնք պետք է հնարավորինս կրճատել եւ քչացնել։ Գորգի կանոնը պահպանելու դեպքում մենք կունենանք առողջ սննդակարգ։ Պետք է առողջ սննդակարգին գումարվի նաև ֆիզիկական ակտիվությունը, այսինքն եթե աղջիկը սիրում է սպորտով զբաղվել, հաճախել լողի, յոգայի պարապմունքի, պետք է զուգակցի պարտադիր կերպով։ Ինչպես նաև շատ հեղուկ օգտագործի։ Կարևոր է համարում նշել, որ պետք է աղջիկը հրաժարվի հատկապես սպիտակուցը բացառող դիետաներից, որովհետև սրանք կարող են հանգեցնել երկրորդային ամենորեայի, այսինքն դաշտանային ցիկլի բացակայության, հետևաբար օվուլյացիայի բացակայության եւ հղիանալ չստացվի պրակտիկորեն, օրինակ նայում ենք ընդհանրապես սպիտակուց չուտելու հետևանքով, բայց կարող է շատ լուրջ խնդիրներ հանգեցնել, որովհետև սպիտակուցները իրենք հորմոնների սինթեզի աղբյուրն են հանդիսանում։ Կարևոր է, որ ֆոլաթթվի օգտագործումը բեղունավորումից 3 ամիս առաջ, այսինքն սկսում է կինը, ով պլանավորում է հղիություն, 400-ից 800 միկրոգրամ չափաբաժնով բեղմնավորումից 3 ամիս առաջ ընդունել ֆոլատթու։ Հաճախ ենք լսում, որ տարբեր դոզաներով են, այստեղ ուզեի շեշտը դնել դոզայի վրա, որ տարբեր դոզաներով են նշանակում եւ աղջիկները իրար խորհուրդ են տալիս ինչ որ չափաբաժին ավել կամ պակաս, նշելով, որ իրենց բժիշկը այլ դոզայով է նշանակել։ Այս պարագայում պետք է հիշել, որ ֆոլատթուի դոզան ինչից է կախված։ Կախված է նա Բնավ, թե նախկինում կինը ծննդաբերել է խնդիր ունեցող երեխա, այսինքն եթե եղել է բնածին արատով երեխա ընտանիքում, ապա պետք է ֆոլատստվի դոզան փոխվի։ Փոխվում է նաև, եթե կինը ունի բնածին թրոմբոֆիլիա, եթե կա ֆոլատային ցիկլի խանգարում, ինչպես նաև հիպերհոմոցիստեինի պարագայում, կամ եթե կինը ունի երկրորդ տիպի շաքարային դիաբետ, ստանում է հակատուբերկուլյոզային դեղորայք կամ օրինակ կոլֆիցին։ Այս պարագայում պետք է ֆոլատստվի այո չափաբաժինները փոփոխվի բայց բժշկի կողմից եւ ոչ թե հարևան բարեկամին։ Ինչի համար է ֆոլատստուն անհրաժեշտ պետք է նյարդային խողովակի ճիշտ զարգացման համար։ Մինչեւ 12 շաբաթական պետք է պարտադիր կերպով օրական 4-ից 800 միկրոգրամ չափաբաժնով խմի կինը։ Հնարավոր է որոշ սնդակարգ, ասենք լոբին, լրացնի այդ ֆոլադթվի պակասը, թե այնուամենայնիվ մենք չենք կարող օգտագործել այնքան ֆոլադթու պարունակող սնունդ, որ เป զի լրացնի այդ պակասը եւ պարտադիր է դեղի օգտագործումը։ Շատ լավ հարց տվեցիք, սակայն ֆոլադթվի դոզան առավելապես կապահովվի, եթե օրական օգտագործվի 400 միկրոգրամ չափաբաժնով, որովհետեւ մենք սննդով կարող է եւ քիչ ստանալ, շատ ստանալ Համենայն դեպս կունենանք նորմալ քանակություն, որը կապահովի պտղի նյարդային խողովակի ճիշտ զարգացումը։ Այսինքն մենք կապահովագրենք մեզ սննդի վրա եւ հղի վրա հույսը թողնելով չարժի։ Բժշկուհի, ուզում եմ անդրադառնանք նաեւ հղիության ժամանակ կարելիների եւ չկարելիների շարքին։ Ասենք կարելի է ներկել մազերը, ուտել սուշի, սուրճ խմել։ Հղիության առաջին երամսյակում խորտ չի տրվում ներկել օրինակ մազերը։ Սակայն եթե կինը այնուամենայնիվ որոշում է ներկել մազերը, պետք է ընտրի այնպիսի ներկ, որը ամոնիակ չի պարունակում։ Ներկելուց էլ պիտի հիշի, որ ներկերը ամեն դեպքում քիմիական ծագման են եւ կարող են հանգեցնել ալերգիկ դրսևորումների։ Մյուսը, որ հյութության ընթացքում սուշի օգտագործումը, ուտելը շատ հաճախ են հարցնում, կարելի է արդյոք ուտել թե ոչ, Եթե սուշին պարունակում է հում եւ մշակում չանցած ձուկ, ապա միանշանակ խորհուրդ չի տրվում։ Մյուսը տարածված հարցերից է սուրճի օգտագործումը։ Արդյոք կարելի է սուրճ չղիության ընթացքում։ Հղիության ընթացքում սուրճի, այսինքն կոֆեինի օգտագործումը կարող է բերել զարկերակային ճշմամ բարձրացման, տախիկարդիայի առաջացման։ Ապացուցված է, որ շաբաթական 5 եւ ավել բաժակ սուրճի օգտագործումը մեծացնում է սպորադիկ բիժումների առաջացման հավանականությունը։ Բացի այդ, գտնում եմ, որ կոֆեինի քանակությունը եւ ցածր քաշով նորածինների ծնվելու հավանականության հետ միջև կապ կա, ինչպես նաեւ վաղ ժամկետում առողջության ռիսկի մեծացման հետ։ Բայց իհարկե սուրճի սիրահարներին այս պարագայում չենք բացառում եւ իրենց սիրած ըմպելիք չենք համանախապակում, բայց օրական չափաբաժինը պետք է ճիշտ սահմանել։ Ինչպես նաև մազահեռացման մասին խոսենք, էլոս կամ լազերային մազահեռացում կատարել հղիության ընթացքում խորհուրդ չի տրվում, որովհետև պարզապես հղիների շրջանում հավարար հետազոտություններ չկան, որոնք ցույց են տալիս պտղի վրա բացասական կամ բացասական ազդեցության մասին։ Հղիություն պլանավորելիս Անհրաժեշտ է նաև ճշտել արյան խումբը, ռեզուսը, խազնել արյան մեծի ընդհանուր անալիզ, արյան բիոքիմիական քննություն, արյան մակարդելիության որոշում կատարել։ Որպես գինեկոլոգ կարևորում եմ նաև սերավարակների հայտնաբերումը, որոնք կարող են հղիության ընթացքում հանգեցնել վիժումների, վաղաժամ ծննդաբերության տոկոսի մեծացման։ Կանոնավոր սեռական կյանքով ապրող կանանց ցուցված է 3 տարին մեկ անգամ կատարել արգանդի պարարտի բջաբանական հետազոտություն։ Եթե ճունի վերջին 3 տարվա ընթացքում հետազոտություն, ապա խիստ անհրաժեշտ է իրականացնել այս հետազոտությունը։ Պետք է կատարել նաև փոքր կողքի ուլտրաձայնային հետազոտություն արգանդի ձվարանների պաթոլոգիաները հաստատելու կամ բացառելու նպատակով։ Կարևորում եմ վահանագեղձի, այսպես հորմոնալ, այնպես էլ ուլտրաձայնային հետազոտությունը, որ เป զի ժամանակին հայտնաբերվեն խնդիրները, հորմոնալ շեղումները անհրաժեշտության դեպքում բուժում նշանակվի, որովհետև հատկապես հղիության առաջին երամսյակում Պտուղը մորից է ստանում վահանագեղձի հորմոնները, որոնք անհրաժեշտ են գլխուղեղի նորմալ զարգացման համար։ Իհարկե, անամնեստիկ, երբ որ զույգի հետ խոսում ենք, որովհետև ինչպես ասացին, հղիության պլանավորելը զույգային խնդիր է, եւ տղամարդը պարտադիր իր հերթին պետք է անդրոլոգի դիմի, իսկ ապագա մայրիկի, ապագա հղիի հետ զրուցելիս անամնեստիկ տվյալները վերանելով կարելի է նաեւ շատ Սրոնից հիվանդություններ բացահայտել եւ ուղղորդել նեղ մասնագետի մոտ, ովքեր լուծում կտան եւ կունենանք մենք առողջ հղիություն։ Կարևոր է այս պարագայում եւս գրսկավանդակի ռենտգեն հետազոտությունը, որովհետեւ կարող ենք հայտնաբերել այնպիսի քրոնիկ հիվանդություններ, որոնք պարզապես կինը տվյալ պահին չի նշում, չունի սրացումներ։ Եվ մեր վերջին հարցը բժգույի ծնդալուցման եղանակներից եմ ուզում խոսենք։ Անցավ ծնդաբերության, թերությունների եւ հնարավոր բարդությունների մասին էլ կցանկանա կուզենայի մի փոքր նշեինք։ Ծննդալուծման եղանակները, ինչպես գիտենք, բնական ծննդաբերական ուղիներով է, ինչպես նաև կեսարյան հատման ճանապարհով։ Կեսարյան հատումը մանկաբարձական վիրահատություն է, որի ժամանակ արգանդի վրա կատարված կտրվածքի միջոցով դուրս է բերվում պտուղը եւ ընկերքը։ Այն ինչպես ցանկացած վիրահատություն ունի ցուցումներ ցուցումները լինում են բացարձակ եւ հարաբերական։ Կեսարյան հատումը որպես վիրահատություն կատարվում է խիստ անհրաժեշտության դեպքում մոր եւ կամ պտղի կյանքը փրկելու նպատակով։ Այս պարագայում մայրիկի ցանկությունը բավարար չէ կեսարյան հատումով ծննդալուծումը իրականացնելու համար, քանի որ ինչպես ցանկացած վիրահատություն անունի հնարավոր բարդությունների առաջացման հավանականություն։ Այդ պատճառով պետք է նախապատվությունը տալ բնական ճանապարհով ծննդաբերությանը, որպեսզի ունենալ առավել անցավ եւ հաճելի հիշողություններ ծննդաբերությանը կապված։ Անցավ ծննդաբերությունը իր մեջ ներառում է ինչպես հոգեկան խայելիչ, այնպես էլ, այսինքն ոչ դեղորայքային, այնպես էլ դեղորայքային մեթոդների ամբողջություն ինչը իրենից ներկայացնում հոգեկ կանխարգելիչ մեթոդը։ Դա միջոցառումների համակարգ է, որը պետք է սկսել դեռևս հղիության ընթացքում։ Հղին պետք է տրամադրել ինֆորմացիա, ինչպես նաև հղին ինքը պետք է ցանկություն հայտնի եւ ուզենա ինֆորմացիա ստանալ սեռական օրգանների անատոմիայի, ֆիզիոլոգիայի, ծննդաբերության շրջանների, կծկանքների, դրանց տեղողության, ինտենսիվության մասին ներկայացնել սեփական ծննդաբերության վերաբերմունքի եւ անցավ ծննդաբերության կապը։ Ոչ թե որակային մեթոդների թվին է դասվում շնչառական բարժությունները, ամուսնու աջակցությունը ծննդաբերության process-ում, ներկայումս հարազատի փոխարեն նաեւ աջակցում են դուլաները, որը ովքեր հատուկ մասնագիտացված են ծննդաբերության process-ում աջակցելու կնոջը եւ առավել անցավ եւ թեթեւ անցկացնելու ծննդաբերության process-ը։ Ինչպես նաեւ սովորեցվում է գոտկատերի, գոտքերի մերսում, ինչպես նաեւ լոգանքի ընդունում հենց ծննդաբերության ընթացքում, որը մեղմելու է ծննդաբերական ցավը։ Սակայն ծննդաբերության լավագույն այս հոգեկանխարգելիչ միջոցառումին հրացնում է նաեւ դեղորայքային մեթոդը, որը ոսկե ստանդարտ որպես համարվում է էպիդուրալ ցավազրկումը։ Էպիդուրալ ազգայացումը ռեգիոնալ ազգայացման տեսակ է, որի ժամանակ ցավազրկող նյութը ներարկվում է բողբողի էպիդուրալ տարածություն։ Սակայն պետք է նաև սпасել հնարավոր օգնակի էֆեկտների, օրինակ զակերակային ճշմարտ դեսման, այսինքն հիպոտոնիայի, ալերգիկ ռեակցիաներ ներարկող ցավազրկողի նկատմամբ ինչպես ցանկացած այլ դեղորայքի հանդեպ կարող է դրսևորվել, կարող է լինել ոչ լիարժեք անսկայացում Ինչպես նաև կարող է առաջանալ էպիդուրալ հեմատոմա կամ աբսցես։ Հաճախ էպիդուրալի դեպքում մեր մայրիկները բողոքում են, որ հետագայում մեջքի ուժեղ ցավ են ունենում։ Արդյոք սա կապված է այդ սրսկման հետ, թե պարզապես միֆ է։ Այո, սա բավականին տարածված միֆ է, այն ընդհանրապես կապ չունի էպիդուրալ անցկայացման հետ։ Կարող է լինել ասերի ներարկման հատվածում, երբ որ հյուսվածքի ամբողջականությունը խախտվում է, դեռևս չհասած ողնուղը, այդ հատվածում հյուսվածքները դրանք վերականգնվելու են անպայման եւ ուղղակիորեն իրենց նշած մեջքի ցավը պայմանավորված է հղիության հետ, այսինքն երբ որ հղի, գիտենք որ հղիության ընթացքում ամբողջապես օրգանիզմը վերակազմավորվում, վերակառուցվում է, Շրջանառով արյան ծավալը փոփոխվում է, պտուղը մեծանում է, ողնաշարը թեքվում է դեպի առաջ եւ այս պարագայում առաջանում է միջքի ցավեր, որոնք պարզապես հղիության հետ են պայմանավորված եւ ոչ թե էպիդուրալ ազգացումով զնդալուցման։ Այսինքն նույնը բանը կարող է նշել նաեւ ոչ էպիդուրալ ազգացումով ծննդաբերած ծննդկանը։ Ավարտվեց Սպեղանի հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Մեզ կարող եք լսել ամեն 5 շաբթի, ինչպես նաև հետևել մեր թողարկումներին առցանց տիրույթում։ Տաղավարում ձեզ համար աշխատում էր հաղորդման հեղինակ եւ վարող Լիրա Ղալայանը եւ հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյանը։ Առողջ եղեք։